Orfai planedoi. Ni ciui lernis en la gimnazio che planedoi estas astroi ciui rondiras circao stelo. Ili estas quasau idoi de steloi. Nia cara tero estas unu exemplo al nitre cara. Gi ne eligas propran lumon, sed ricevas lumon de la suno nia patrina stelo en ordo. Tamen de nun gimnazianoi cae ne gimnazianoi devas reformuli sia in conoin pri la cosmo. La spaz telescopo Euclid el trovis sep novain orfain planetoin, nome solezain astroin quiui vagadas tra la cosmo sen ia ligigio cun stelo. Citiu informo estas jus publicigita per faca texto. Probable ili creigis ciam ili decrocigis de la bordo de stella sistemo. La unua curiosa concludo estas che tiui soletsei planedoi havas nec tagoen, nec noctoen, compreneble, cae seque ili ne havas monatoen cae iaroen sciencisto in un tempo supposas che existas miliardo da ili en nia galaxio cae che quelca il ili povus en vivantain vivanta ili estas tre grandai, la unia taxo ili povus consisti el a masso da gasoi almeno quaroble pli granda ol la volumeno de Jupitero ili estes trovitae en la nebuloso Orion, mil quincent lumiaroin for de nia tero. Tiu trovado estas aparte malfacila, char ili vidigas inter milionoi da aliae astroi. La telescopo Euclid estis lancita en 2023, cae iam el trovis decoin da aliae orfai planedoi. Oni calculas che existas circa dudec oble pli da vagantai planedoi ol da steloi. Nome, certe existas miloi da miliardoi da tiai planedoi en la nacta voio, cae ne calculebla quanto en la tuta universo. Quelcai el ili voyagas tra la spazio en duuma maniero, nome, ili vagas cun alia orfo, unu apud la alia. Relate alla existo de vivo en tiui planetoi, la afero ancora estas tre duba. Sen la proximezzo de stelo, certe ili estas tre malvarmai, ec glaciai astroi. Sekve, varmo besonata por vivai estagioi devus liverigi el la interno de ilia structuro. Supposeble, nur tre primitivae vivo formoi povus trovigi tie. Alia curiosajo, tiui planedoi eble havos eternan existadon, char iri estas constante proximae al stelo. Male, ni iam malaperos, charge di brulos au ensorbigios de la suno. Oni calculas che tio ocasos post pli ol sep miliardoi da iaroi. Do ne urges pensi pritio.